Mila berehun eta hoita hama bostian, maliako luretan, imperio poderetsu bat sortu zen. Zundiata kaita zialaik buia. Luralde zabalain antolakuntza eta lege multxo bat sortuik izan zien ondoioz, helburu horrekin, enperadorea eta jakintzun kontselu bat bildu zen mila berehun eta hogeita hama seian. Mandenako gutuna deituik izan zenaen idazteko. Munduko konstituzio zaharen eta kotzat jo daiteke hau. Sahitz bat eta berroita bat artikulu dutugutunak eta bestiak beste hanitz tarzunean bermatuko bake soziala, hezkuntzako eskubidia, janhai segur tarzuna, esklaboen abolizioa eta adiarazpen aska biltzen dutu. Mila berehun eta hogeita hama seian. Persona guziek die bizitzeko eskubidia dio, konstituzione balde balio dian hitzarmen hunek. Ez dago besten gainetik dagoen pertsonaik gehitzen da. ebe behebeitan hartzen zutian bai honek, hunek, eranez ez zitzatzu emaztiak gaski jabil gue amak dia. Gue kudeak eta lan guzietan parte hartu behar die, esklabotzae aipu da delako konstituzio Afrika juntan. Hebentik aitzina, nihurk ez dutu begitartian burdun mutureko bat ezai eta merkatietan salduko. Esklabotzain oinaria gaur beian itzaliko da. Erran bezala, hezkuntza eskubidia agertzen zen testo hortan, hauren heziketa gizarte osuaren ardura da zion. Gusiek zaintu behar ditugu haurak. Eta adiarazpen askatasuna dela eta, erran nahi denaen eraitiai esker bizida espitia zion. Ordukoz, ungumenae goguan zien. Hunan zer zion, konstituzione hunek. Oihanak zaintu behar dia gusien zorion edako. Zuhaiskabati su eman aitzin altsa eta hai egin, gehitzen zian. Dibortzioa e legezkoa zen eta eskunkideetako batek galtegin eta zilegi zen. Eta uhuintzaen ikusmolde molde interesgarri bate agertzen zen, jateko behara asetzia ez da uhuintza goxia ahintzeko behar den heina baizik hartzen ez bada. Beantago, Europearrak Afrikan sartu zien, eranez han salvaje baizik etzela eta sibiri behar ziela.